dat ek hom net gauw kan kry. En toe verskyn Melchizedek aan hom, en hy bedien hom met brood en wijn, en dis hoe die Heere werk. Wat, wat die Heere doen is, hy, hy sê, hy doen niks, ten sy hy sy raadsbesluit aan sy knechte die profete bekend maak nie. So, jy weet, daar is daar is ervaring wat godsdienst ons verkeerdelik geleer het, en dit is dat ons moet maar beris, en ons moet aanvaar dat ons nie Godse wil ken nie. Jy weet, die leen van die Here se gedagtes is so hoog soos ons en dis waar. Sy gedagtes is hoër as ons en soos die hemel bo die aarde. Is God se gedagtes bokant ons gedagtes. Maar nou weet ons dit het nie daarby gebly nie. Hy het ons gesê soos die reën en die sneeu en ons verstaan nou van die reën nie. Die reën en die sneeu van die hemel neerdal en in daardie nie terugkeer. Maar gee dat dit voortbring saad vir die saaier en brood vir die eter. Hy sê soos wil my woord wees. En ons weet God se woord is niks anders nie as sy gedagtes wat hy verklank het. So as God sê my gedagtes is woord as jylle sin, dan sê hy, die gedagtes wat ek aangaande jylle dink, het ek verklank, en nou stuur ek het na jylle toe. Want my gedagtes oor jylle, het is, was my so wonderlik, is God is die skam oor sy gedagtes op ons nie. Hy sê, jylle verstaan nie wat die, my gedagtes is nie. My gedagtes oor jylle is gedagtes van vrede, nie van onheil om aan julle hoopvolle toekomst te gee. Hy sê, my gedagtes is, om die goeie woord, wat ek gesprek het aan gaande Israel en Juda, om die goeie woord waar te maak. En vandag vier ons dit. 2000 jaar na dit gebeur het, onthou Melchisedek was Jesus Christus. En hy het aan Abraham brood en wijn bedien. En hy het vir Abraham dat verstaan, Abraham, daar gaan een dag kom, wat ek my lichaam en my bloed vir jou gaan gee. En toe, 2000 jaar later, toe op een sekere woensdag aand, dit was een woensdag aand, toe kom hy by mekaar in die boekamer met sy disciples, hy sê, en ek het ek het baie verlang om hierdie pasga met julle te eet. Jy sien, want die vrijdag sou die paasfeest wees. Nou, die vrijdag en ons dag, ek wil julle my nou verstaan hoe dit in die Hebrewse tyde werk. Die Hebrewse dag begin in die aand. Dit eindig die volgende aand. Daarom is die ou Joodse Sabbat, wat die enigste Sabbat is, wat die ware Sabbat is, volgens die ou verbond, is van vrijdag aand tot saterdag aand. So die 7e dagse Adventiste, is hier iemand? is 100% recht wat dit betref, onder die ouwe verbond. Right. Die Sabbatdag is van vrijdag aand van sononder af tot saterdag aand sononder. Dit is die Sabbat. Dit was die normale Sabbat. Maar die Heer het vir hulle die pas gegeet, die pas geingestel het, omtrent so, omtrent 500 jaar nadat Melchizedek en Abraham verskyn het, het eh, God vir Mooses gesê, jy moet die pas geinstel. En dit het saamgeval met Melchizedek wat Melchizedek gedoen het, want hier, weer eens met die pasga, het, onder jylle het hulle in Egypte was, het God gesê, kryf jylle jaar oud rammekie, sonder gebrek, en slag om die, die marag moet jylle omslag, en dan moet jylle om die aand braai en eet, en jylle moet gegord wees en gereed wees, want jylle gaan trek, die volgende dag. Hy sê, hierdie moet vir jylle een heilige vierdag word, en hy het een sabbada ingestel. So wat ons toe nou sien is, ons sien, as ons nou, kom ons sê, aand, aand, en môre. En aand en môre. Aand en môre. Nou kom ons kyk gou. Die Vrydag, die Vrydag aand. Vrydag aand, kom ons sê hier is Vrydag. Ons Vrydag, nê. Nee. Vrydag aand begin die Sabbat. Saterdag aand hou die Sabbat op. OK? En dan volg dan begin sondag, so, so nou, hier is ons die volgende morgen, dit sal nou sondag wees, dit is nou vandag. Nou kom ons stel nou terug, kyk wat het gebeur. Uh, hier, was, hier was donderdag, donderdag aand, en hier was woensdag. Woensdag aand. Nou goed, kyk wat het gebeur. Woensdag aand het Jesus met sy disciples by mekaar gekom, en gesê, ek het verlang om hierdie pas gaan met julle te eet. Want hierdie pasga dui op die lam, die paaslam, wat geslag is. En onthou wat daar gebeur het, toe die, die eerstgeborenes van Egypte gesterf het, het allemaal wat die bloed van die lam aan hulle deerkoosijne geverf het met die hiesopstingel. Hulle eerstgeborenes het nie gesterf nie. Uh, en daar is een prachtige stuk symboliek in hierdie ding, nee. Je moet onthou net, God het nie een actie gehad ten die eerstgeborenes van Egypte land nie. God het een aksie gehad oor die afgoede van Egypte land. En as jy sien, die Nijl was hulle eerste God. Paras was hulle God. Steekvlee en miskiete in die, in, in die goeder, dit was alles hulle goede. En elke plaag was nie tegen die mense nie. Dit was tegen die Egyptenaarse afgoede. En die laaste van die afgoede wat hulle aanbid het as ikone, as goede, was die eersgeboornis. Faroe se seun is aanbid. Faroe is aanbid. Faroe se seun is aanbid. En God het klaar gekry met die pla met die afgode in die afgodery van Egipte. Hy sy aksie was nie teen mens nie. God se aksie was nog nooit teen die mens nie. God se aksie is teen die vyand. Right. Ek wil net sommer dit sê. Nou goed. Nou ons weet Dis waar op die pasies gedei het. En nou het Jesus soos 'n getroue Jood, soos al die Jode van daai tyd, by mekaar gekom en hulle het in die beste plek om dit te gedoen het was in Jerusalem. So hulle het opgegaan na die fees toe en want dit was die fees van die Pasga en hulle die aand het hulle dit geëet. En Jesus het brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê: "Neem eet. Dis my liggaam wat vir julle gebreek word." En dan het hy die beker geneem en hy het gesê: "Dit is die Nuwe Testament in my bloed." dringt dit tot die volkome vergifnis vir al jylle sonde. Nou wil ek hee, ons moet net weer die slag verstaan vanmorgen. Wat het hy hier gedoen? Hy het die geestelike aan die vlees gekoppel. Ek wil nie jylle mooiste oor wat hier gebeur het. Waarom het hy hulle die passe gegeen? Waarom sê hy, neem jy, dit is my lichaam wat vir jylle gebreek word. Neem die beker, drink allemaal daar uit. Dit is die nieuwe testament in my bloed tot die volkome versoening vir al jylle sondes. Wat hy sê het, hy sê, my bloed, die offer van my bloed, het vir julle geestelik verlossing gebring, het vir julle vergifnis gebring, het julle eens en vir altyd van skuld bevry, ondou julle die skuldbrief is aan die, aan die kruis vastgenaal en uitgedelg. So, die verlossing wat daar in die bloed van Jesus is, het ons eens en vir altyd volmaak voor God gestel, elkeen van ons. Dis was in die gees. Nou, baie kerke en kerkgenootskappe en goeders het hierdie goeders gesnap. Uh, het het raak gesien hoe dit werk geestelik, maar het het nie vleeslik verstaan nie. En die rede vir die brood wat hy breek, hy sê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Sy lichaam is nie geestelik nie. Sy lichaam is fysisk, vlees. En wat hy hiermee gedoen het, hy die vlees, hy die geestelike verlossing aan die vleeslike lichaam gekoppel. En hy sê, behalwe dat ek jou verewig, onskuldig verklaar, geestelik, het ek ook een saak uit te maak met jou vlees. Hy sê, daarom het ek jou siektes in my lichaam gedra. Daarom het dat dier my wonde vir jou geneesing gekom. Hy sê, en daarom eet allemaal daarvan. Hy sê, want so steker is wat jylle hiervan eet, so steker is wat jylle hiervan drink, verkondig jylle wat in my dood gebeur het. In my dood het die wonde geneesing geword. En dis wat hy gedoen het. Dis wat oor hy vir die jongman kon sê wat hy die, die dak laat sak het. Wat is makkeliker om te sê, jou sonde is jou vergewe, die geestelike. Of, staan op, neem jou bed op, gaan jou huis toe. Dis die vleeslike. So, wat ons moet verstaan hierin is, dat wat ons hierin gedenk, ons gedenk hierin, dat God nie net met my geestelike welstand te doen het nie. God het ook met my vleeslike welstand te doen en daarom bring hy vlees en geest by mekaar. Daarom bring hy die brood en die wijn by mekaar. Daarom bring hy sy lichaam en sy bloed by mekaar. Sien julle die beeld? So kry dit beet. As Paulus dan later vir ons die nachtmal weer deurgeen, en hy sê, hy wat op een onwaardige wijs eet, eet en drink oor, oor julle oor homself. Ondou net, as gesê, God het nie een saak met mense, en hy het een saak met die vijand. Hy sê, wat is die oordeel wat ek oor myself drink? oordeel beteken dit wat uitstaande is, dit essentieel beteken het, as ek dan op onwaardige wijze eet, dier die lichaam nie te onderscheid nie, dier nie te besef, dat sy lichaam gebreek is, so dat myne deel kan wees nie. Dat sy lichaam gebreek is, dat hy my siekte is in sy lichaam gedraad, dan is siekte, is siekte ongeldig, onwettig in my leven. En nou sê hy, as ons op een onwaardig wijs eet, as ons die lichaam nie onderscheid nie, as ons nie verstaan dat hy een saak het met my vlees nie, as ons nie verstaan dat hy my geneesing, my gezondheid hier op aarde in die vleeslichaam net so op sy hart gehad het, toe hy homself my gegeet nie. Hy sê, as ek dit nie verstaan nie, hy sê, dan sal daar onder ons swakke syklikus wees, betuid voor die tijd doodgegaan. Maar jy sien, as ons vanmorgen eet en verstaan, dan beteken dit ons eet en verstaan behalwe ons totale vergifnis, ons totale vryspraak, die totale kwijtskelding van alles wat verkeerd gegaan het. Eet ons gezondheid. Jy geweet, jy kan gezondheid eet. Ons mense eet vandag, ons siek nie. Jy ons weet, ons is ons die enigste specie wat eet wanneer ons nie honger is nie. En ons het groot probleme daarmee. Maar vanmorgen eet ons gezondheid. Ek wil, het, ek wil jou daaraan herinner. Vanmorgen eet ons gezondheid. En ek wil julle nooi om saam te eet. Om vanmorgen bewust te wees en sê, jyre, vandag drink ek die pil. Hierdie pil is my gezondheid. Hierdie pil is die kuur. Besef julle dit? Hierdie pil, hierdie pilliekie wat ons vandag hier so uitdeel van mekaar, hierdie is die kuur. Hierdie is die kuur. As jy hierdie pil drink, hy help vir alles. Kan ek veel geet so, geet so aan. Vader, ons dankie. Dankie vir die wonder dat ons deel kan wees hiervan. Dat dit deel van ons is. Dat ons ingesluip was die dag. Dat ons u saam met u die brood geëet het. Die wijn gedrink het. Heere, dat ons saam met u gegaan het op die pad. Dat u ons in u ingesluit het. Op die pad Golgotha toe. Dat hy ons ingesluid het in die kruis. Heere, dat ons ingesluid was, toe hy opgestaan het. Dat ons ingesluid is in die herstel, die volle herstel. Na lichaam en na gees, na siel. Heere, vir een nieuwe lewe. En Heere, dit is ons gebed vanmorgen, dat, dat ons dit sal verstaan dat ons inzicht sal kry. Dat ons die begrip in ons harte sal, die morrester in ons harte sal opgaan om te kan sien, soos wat jy dit sien. Die finaliteit, die absoluutheid daarvan. Ons eer jy daarvoor. Dank jy vir die wonderlijke geskenk van die genade in Jesus naam. Amen. Amen, dank jy. Nou kan die, nou kan die kinders uitgaan as hulle wil. En as iemand vir ons 'n woord het, wil ons graag luister. Môre almal, ek het um, in die week het ons sommer hierdie na hierdie skrif gekyk en ons nou nagmaal gebruik. Kom hierdie skrif het hier in my hart, Jesaja 54 vers 9. wat hy sê soos in die dae van Noag is dit vir my sê die Here soos soos ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie So het ek gesweer dat ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierendheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. En dit is my so 'n groot bevestiging dat elke keer my gebruik van nagmaal dit in ons harte net vas kan lees dat die Here net sê ek ek sal jou nooit dreig nie. Ek sal nooit teen jou wees nie. Ek is vir jou. Ek is jou ontfermer. Ek sorg vir jou. En hy die die volkomme werk wat hy afgehandel het in die kruis kan ons daagliks vanuit leef deur net te sê Here, U het dit vir ons gedoen. U het dit afhandel en ons kan leef vanuit hierdie oorwinning. Ons kan leef vanuit beskerming, vanuit voorsiening, vergifnis, vanuit genesing. Dis wettiglik ons deel en hy is ons ontfermer. Hy gee vir ons om hy kyk na ons. Dankie. Dankie. Kom ons bly. Vandag gaan ons lees. Ek hoop julle het julle Bybels hier. Jesaja. Jesaja 52. En nou, as julle op pad is na Jesaja, toe kom ons kyk gou. Woensdag aand, dis wat woensdag aand gebeur het. Het Jesus hierdie Pasga geëet met sy disippels. Hy het gesê ek verlang daarna. Hy sê en ek sal dit nie weer eet voordat dit vervul is in die koninkryk nie. Besef julle, dis vervul in die koninkryk, dis waar ons vandag is. Maar goed, kyk te nou wat gebeur, toe stap hy van hieraf uit in Gethsemane in. En in Gethsemane, onthou jy het hy bloed gesweet en gesê, vader, as dit moendlik is, laat die beker, hierdie beker vir my bygaan, maar sy vader gesê, het is nie moendlik nie, ons kan nie die wereld vrykoop, as jy nie die lam is nie, want jy is die enigste wat kwalificeer. En hy het gesê, vader nie, my wil nie, maar jy wil geskiet. En toe, in die aand, woensdag aand, sy gevangen geneem. En dit het om dier die nacht gevat, die aantuigings want hulle het hom ons eers voor Annas en Caiaphas en almal gebring en toe vroeg die oggend, donderdagoggend, toe bring hulle hom voor Pilatus. En dit was die gereede kabel in die gespook in die sogenaamde verhoor en toe het Pilatus hom oorgegee en donderdagmiddag is hy gekruisig, nie Vrydag nie. Donderdagmiddag is hy gekruisig. En het hy gesterwe en omdat dit die die Pasga sou wees, nou kyk nou mooi, van Vrydag aand, van Vrydag aand tot Saterdag aand was die uh Sabbat, nee, die gewone Sabbat. Maar van donderdag aand tot vrijdag aand was ook een Sabbat. Die Sabbat van die paasfeest. So sien julle, daar was twee Sabbate wat oor mekaar geval het, of by mekaar uitgekom het. En toe wat gebeur het, is toe Jesus sterf aan die kruis, toe Joosef van Armatia en sy disciples sê, kan ons om afval en om begrawe, voordat die Sabbat, voordat die aand, donderdag aand, aanbreek, voordat die Sabbat aanbreek, so dat ons nie ons self verontreinig met een lijk, want hulle het gesê, hulle sal onrein wees in een lijk vat, uh, met, uh, voor die paas wees nie, voor die sabbat nie, en daarom het hulle om donderdag aand begrawe, so hy was donderdag aand, donderdag aand was hy in die graf in, donderdag aand, tot vrijdag aand, vrijdag aand, tot saderdag aand, wat het die profeet van hom gesê, wat sê Hosea 10 van hom, hy sê, ek sal jou, na twee dae levend maak, en die derde dag laat opstaan, om voor my aangezicht te lewe, en die derde dag, vroeg die, die, die ochend, die ochend, die skrif sê vir ons, die eerste dag van die week, jy sien, die katholieke het later die dag verander, die sabbadag verander na die sondag toe, dit is maar net hulle triek gewees, maar so, dit is eindelijk toe nie recht nie, maar vroeg die, die derde dag, wat hy opgestaan het, daar is die eerste dag van die week, ons sondag, hulle eerste dag van die week, het Maria gegaan. Onthou toe is die Sabbat nou voorbij. Toe kan hulle die lijk gaan verzorg. En toe gaan Maria na die graf toe. En toe kry sy die steen is weggerol. En sy kry die graf is leeg. En dit correspondeer nou met vandag, as jy wil. Goed. Uh, wou net gehad dat jy moet sien hoe die ding gewerk het. So is hy uiteengesit in die skrif en baie keer dink hou nie daar oor nie. Ou dink aan goeie vrijdag en paas maandag. En ons weet goeie vrijdag en paas maandag het niks te doen met wat hier gebeur het nie dit alles te doen met die heidense feest vir Astarte. Dit wou ons nie so baie van die naweek maak nie, maar toch, toch in die symboliek van paasfeest, nie die wereldse paasfeest nie, maar Godse, weet ons wat hier gebeur. Nou soos Jesaja 52. Nou vanmorgen gaan ons lees. Vanmorgen wil ek net lees. Ek het gaan sit die naweek en ek het somme net dit geniet om te lees. Nou kom ons lees. Nou ek gaan nou, ek gaan nou so bykie een buiterwetse vertaling maak hier en daar, net om het bykie nader aan ons te bring, persoonlik aan ons te bring. Jesaja 52 sê, ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, oos Sion. Nou, jy weet, ek denk so aan, aan Ephesians 5, het Paulus vir die Ephesians hierdie gesing, ding by um, vers 14, hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op by die dode, en die salwing, Christus, sal oor jou skyn. Hy sê, ontwaak jy wat slaap, staan op by die dode. Die salwing van God is gereed om oor jou te skyn. En dit is die boodskap vir ons vandag. Maar hoor net waar kom dit vandaan? 500 jaar voordat Jesus gesterf het. Voordat Jesus op hierdie aarde was. Roep hy uit, dis presies hoe hy werk. Hy het met Melchisedek so gewerk, nou doen hy dit weer. Hy sê: "Ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou suurlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad." Nou praat hy van Jerusalem as heilige stad. Ons verstaan ons Jerusalem as as die profetiese woord van Jerusalem praat, praat hy van een stad, wat daar was, maar hy praat in Nieuwe Testamenties van Jerusalem as die gemeente. Na ander woorde, ons is sy stad. Hy sê, die sal vir my wees een vreegte, volle roem en een lof en een sieraad op die aarde. Hy praat van mense, hy praat van ons. Hy sê, uh, want in jou, luister mooi wat sê, hy sê, want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer kom. Hoekom sê hy dit? Kom, hy praat van ons vandag. Ons is nou met ons self bezig. Hy sê, in jou, hy sê vir die gemeente, hy sê gemeente, hy sê gemeente van Jesus Christus op die wereld, waarvan ons een stikkie is. Hy sê, in jou sal daar geen onbesneed en geen onreine meer kom. Is dit toekomst of is dit huidig? Wat sê jy? Dit is huidig. Want hy het sondig geword. Hy het met sy een offer sonde weggedoen. Hy het ons, hy het die mensdom geregverdig, en eh, toe, sy, toe hy opstaan uit die dode, het, was ons geregverdig, die mensdom. So dat kan in die gemeente nie meer een onreine en ongerechtig gewees nie. Nie uit Godse oogpunt nie. Want Paulus het gesê, as een van amal gesterf het, het amal gesterf, en nou het een gesterf. So hy sê, daarom sien ek van nou of niemand meer in die vlees nie. God sê, hy kyk, dis nie wat ons doen nie. Kan ek het so stel, hy kyk nie wat ons doen nie hy kyk wat vanmorgen wat sy sien gedoen het. En dis waar oor ek en jy kwalificeer. Dis waar oor hy sê, hier sit in hierdie gebouw nie een onreine en een onbesneende voor God nie. Hy sê, skit jou los uit die stof. Want hou jy, eh, ek kyk so na eh, in die oude dag by die begrafnisse, jy weet, een van die rituele by begrafnis, is om eh, grond op die kist te gooi en sê, stof is jy, en tot stof sies terug, jy is so asof dit een Uh, sê jy, oké okay man, jy is nou niks nie. Dit is amper vir my so uitspraak, ek hou niks van die grondgooierie. Hy stof is jy en tot stof is jy, sê jy terugkeer. Van wie praat hy? Die een met wie hy praat, sit in die jemele. <laughs> Sit in die ontoegankelike licht. Nou, hoe kan jy sê stof is jy en tot stof sê jy terugkeer? Maar in elk geval, dit is om het te loops. Maar nou sê hy, skit jou los uit die stof uit. Jy is nie meer deel van die stof nie. Hy sê, maak los die bande wat jou gebind het. Hy sê, maak los die bande van jou hals, oor gevangene dochter van Sion. As hy praat van Sion, praat hy van die gesag. Luister mooi, daar is twee termen, Jerusalem en Sion. Jerusalem is die gemeente, Sion is die gesag. Is die gesag van die gemeente. Hy sê die dochter van gesag. Wie sê, as ek deel is van Jerusalem, dan is die gesag my deel geworden. Het God nie gesê, wees vruchtbaar vermeerder, vul die aarde onderwerp het in? Heers daar oor nie. Dochter van Sion, heers. Heers sien jy, sien jy waar kom Sion en Jerusalem vandaan, right, nou verstaan ons, so verstaan ons hierdie skrif, hy sê, want so sê die heren, vir niks is jylle verkoop, jylle sal ook sonder geld gelos word, ons kom nou weer daar naartoe, want so sê die heren, heren, in vroer dae het my volk afgetrek na Egypte, om daar as vreemdeling te vertoef, dit was in die, in die tyd van Mooses, nee, en Asser het om sonder rede verdruk, maar nou, wat vind ek hier, spreek die heren, want my volk is vir niks weggeneem, sy oorheersers maak geraas, spreek die Heere, en my naam word gedierig dier dag en nacht gelaster. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet, op die dag, dat het ek is wat spreek, hier is ek. Op die dag, dat ek spreek. Wat een dag was dit? Dit is nie elke dag, maar verstaan jy, dit was die dag. Dit was die dag, toe Jezus hier gekom het en gesê het, dit is ek. Dit is ek. Hoe lieflik op, is op die berge die voete van hom, wat een goeie boodskap bring. Berge, weer eens is gesag nie. Die voete van hom, wat een goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Nou ek wil jy vraag, wat is jou boodskap? Wat is ons boodskap? Jy weet, dit is my so hardseer. As jy dink, dier die eeuwe heen, dier die eeuwe heen, 2000 jaar na die kruis, was die kerkse boodskap, hoe sleg is jy? Wat sê die heren? Wat het hulle gemis in die proces? Hoe lieflik op die berge is die voete van die, wat wat? Wat die goeie boodskap bring. Wat vertel wat die heren vir jou gedoen het. Met ander woorde, hoe goed jy geword het op grond van wat hy vir jou gedoen het. Hy sê, hoor jou wachte, hulle verheef die stem, hulle jubel allemaal saam, want hulle sien vlak voor hulle oog, hoe die Heere terugkeer in gezag, hoe die Heere die gezag opneem. Wat het hy gesê? Moe nie rondkijk en sê hier of daar nie, hy sê, waar is die koninkrijk? Binnen julle. O, hy sê, vlak voor ons oor, sien ons hoe die, die Heere terugkeer, hoe dat die salving van God kom en gezag binnen ons levens wil herstel. Dis wat ons wil raak sien vanmorgen. Hy sê, uh, breek uit jubel allemaal saam, pijnhoope van Jerusalem, want die Heere het sy volk getroos, Jerusalem verlos. Die Heer het sy heilige arm ontbloot voor die oor van al die nazies. En al die eindes van die aarde sal sien en die, die heil van onze God. Vertrek, vertrek gaan weg daar vandaan. Hoor my, hy het gesê, maak jou los van die stof. Vertrek, vertrek gaan weg daar vandaan. Raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig julle draars van die heilige voorwerpe van die Heere want jylle sal nie baie haastig weggaan, en nie soos vluchtelingen vertrek nie, want die Heere trek voor jylle uit, en die God van Israel is jylle achterhoede. Hoor wat sê hy, hy sê, vertrek, gaan weg daarvan dan, raak nie aan wat onrein is nie. Ek wil vir jou vraag, waarvan praat hy? Kom ons verstaan hier die skrif vandag. Waarvan praat hy? Sy sê, raak nie aan wat onrein is nie. Alles voor die kruis. Alles wat nie kruis is nie, is onrein, die kruis. Jesus het ons kom rein maak. So raak nie aan die ou verbond wat ons in onreinheid gehou het nie. Kyk mooi wat het gebeur. Die ouwens wat nie die kruis verstaan nie, het ons teruggehou achter die kruis, het ons sondaars gehou, het ons elendelinge gehou, het ons skuldig gehou, wat is dit? Dit is onreinheid. Die heren sê, daar sal nie meer, op grond van die dag, sal daar nie meer onreinheid en ongerechtigheid in Jerusalem wees nie. Hy sê, skit jou los, maak los die goed, maak los die bande wat jou gebind het, die ou dinge wat jou vastbind aan een ou bedeling. Hy sê, kyk, wat het het gekost? Hy sê, kyk my knig, hy praat van Jesus, hy sê, my knig sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor die verstom het, so misvormd as sy voorkomst en geen mens meer nie en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toe. Want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Jy weet geglo wat aan ons verkondig is. Aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog Jesus het soos 'n loot voor God se aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond Hy het geen gestalte of leerlikheid gehad, dat ons om sou sien. Geen voorkomst, dat ons om sou begeer nie. Jy sien, dit is interessant, Paulus skryf later in Filippense, by Filippense 2 skryf hy die ding, hy sê, hy het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie. So dis wie hy was, maar, hy het die gestalte aangeneem, hy het homself verneder, die gestalte aangeneem van die dienstig, van die mens, en toe gehoorzaam geworden tot die dood van die kruis. En nou, daarom kan die profeet van hom sê, hy sê, hy het geen gestalte gehad, geen eerlijkheid nie. Die antwoord is, hy het die eerlijkheid gehad. Maar hy het sy eerlijkheid, ek wil as het ware sê, neergelee om te word soos wat ons is, so ons kan word soos wat hy is. Hy sê, hy was veracht en dier die mense verlaat. Een man van smarte en bekend met krankheid, soos een verwee mens die gelaat verberg, hy was veracht en ons het om nie geacht nie. Hy sê, hy was so vir en weer, hy so misvormd was sy voorkomst, nie meer soos een mens nie, so wat het gebeur? Hy sê, mense het weggekyk, wat nie kans gesien om te aanskou nie. Mense het om verag, hy sê, en ons het om nie geacht nie, ons was die mense. Dit was as gevolg van ons, <laughs> wat hy verag is, wat hy dier hierdie goed gegaan het. Hy sê, nogthans, ten spuite daarvan, het hy ons krankhede het hy sy lichaam gegeen om gebreek te word. Het hy sy lichaam, sy ons krankheer op omgeneem. En ons smarte, al ons mislukkings, al ons frustratie, die geraamtes in ons kas, die foute wat ons gemaakt het, die flops, ons smarte, dit het hy gedra. Hy sê, nogthans het hy ons krankheer op omgeneem, ons smarte, ons vrees, ons fobies, ons depressies, alles wat ons neerslachtig kon maak, die het hy gedra. Maar ons het omgehou vir een wat geplaagd dier God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge. Elke fout wat ek gemaakt het, elke mislukking van my leven, elke misstap, is hy dierboor. Terwille van ons ongerechtigheid is hy verbreisel. En die straf, wat my weer met God moes versoen, die straf wat ek moes dra, om die rekening te betaal wat ek by God gehad het. Hy sê die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En door sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. Ten spuite van die feit dat ons allemaal gedwaal het, soos kap, ons elke in ons eie pad geloop, maar ten spuite daarvan, het die Heere nogthans, al ons ongerechtighede, op hom laat neerkom. Al ons ongerechtighede. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos een lam wat na een slagplek geleid word, soos een skaap wat stom is voor sy skeders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy die druk en hy die strafgerig sy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie daar oor gedink, dat hy afgesnui is uit die land van die levendes? Kan jylle onthou dat hy aan die kruis gehang en gesê, my God, my God, waarom het hy my verlaat? afgesnui van die land van die levendes. Terwille van die oortreding van my volk, terwille van my oortreding, was die plaag op hom. Sien jy, hy word toe die eersgeborene wat sterf. Hy sê, en hulle het om sy graf by die godloose gegee, en by reike was hy in sy dood, ondou jy, Jozef Armatea was die reikman, wat gekom het en gesê, ek het een nieuwe graf, jylle kan hom in, in my graf kom leek en hier kom die woord 500 jaar voor die tyd en hy profiteer, hy sê, al het om sy graf vir die godloose gegee, by die reike was hy sê dood, omdat hy geen onrecht gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar, dit het die Heere behaag, om om te verbrysel, hy het hom siek, krank gemaakt, hy sê, as sy siel een skuldoffer aangebied het, sal hy een naakloos sien, ek wil hier so die ding recht vertaal, hier staan eindelijk, omdat sy siel, as, onthou die woordkie as, kan beteken, of, een voorwaarde, of, as gevolg van dit het gebeur, daarom. Nou kyk nou mooi, hoe, hoe moet dit eindelijk lees, want hy sat sin maak ons die sin nie. Hy sê, omdat sy siel, een skuldoffer aangebied het, sal hy na kroos sien. Wie is die na kroos? Wat is een kroos? Kroos is kinders, nie. Wat is die na kroos? Die kinders wat volg. Hy sê, omdat hy sy siel, omdat hy homself aangebied het as een offer. Wat was sy siel wat hy aangebied het? Vader, nie my wil nie, maar jy wil geskiet. Hy het homself onderwerp aan Godse wil, ten koste van homself. Hy het sy siel as een skuldoffer aangebied. En wat sê hy? Hy sal een nakroos sien. Die klink het vir my, het klink soos een koringkorrel wat in die grond geval het en gesterf het. En een nakroos gesien het. Veel vruchte gedraad. Hy sê, omdat hy sy siel aan as een skuldoffer aangebied, sal hy nakroe sien, hy sal die daar verleng in die welbeha van hier, die kritische skrifmense, die welbeha, Godse gins, sal dier sy hand voorspoedig wees, daarom kan Jeremia sê, die, die goeie woord wat ek gesprek het, aan gaan Israel en Juda, hierdie woord sal ek in vervulling bring, omdat die welbeha van hier, dier hom voorspoedig is, maar ander woorde, kyk mooi, as ons weer kyk na die, na die beeld van Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 het gesê, as jy al die dinge sorgvuldig hou, en nie een van die geboeie breek nie, en al die goeders recht doen, hy sê, dan sal ek jou die hoogste stel boe al die nasies van die aarde, en geseens sê jy wees in die stad, in die veld, myk en die bakskorreling oorals. Hy sê, maar as jy dit nie doen nie, gaan hierdie vloek oor jou kom. En ons weet wat er gebeur het. Hulle het dit nie gedoen nie, die vloek het oorlig kom. Nou kom God en hy sê, die dag kom wat die goeie woord, geseen in die veld, in die stad, by jou in en jou uitgang, eerstlinge van jou vee, jou, jou oesthuisie, jy sal opgaan in die ondertoe, jy sal kop in die stert, jy sal uitneen in die leenie. Dis wat God vir ons sê. En nou sê hy, hierdie goed het waar geword, die goeie woord het waar geword, want die slechte woord het gestruikel, het kon nie dier die kruis kom nie, is geabsorbeer in die kruis. En daarom sê hy, die welbeha, Godse beha in jou welstand, sal dier sy hand voorspoedig wees die, ek wil sê die elende van ons situasie, mense, is dat dit altyd tyd toe ons sin is, en ons sikkel om het te vat. Ons sikkel om ons handen daan te slaan, en dit ons eie te maak. Ons het nodig, dat Godse gees, een morre ster in ons harte laat opgaan, want jy sien, hierdie ding is groter as my denken. Hierdie ding is groter as wat ek kan bid of dink, en, en ek het groot geword, en jy het groot geword, nie die kinders nie, ons. Die kinders is los daarvan. Ja maar ons het groot geword met hierdie denken van ons moet zwaar kry en ons moet die lende en ons moet die tragedie en al die goed bring die oor ons, so, so asof sy sien het nie gedraad nie. En nou moet ons daai goed, maak los, skit af die stof, kry die stof uit jou denken uit, en kom by die punt, soek om, soek om, Jesaja 55 sê, ons kom nog daar, as, ons, as die tyd ons toelaat, Jesaja 55 sê, hy sê, soek om terwijl hy te vind is, kom na die waters, allemaal wat dors het, kom. Heere sê, as jy kom, kom drink. Hy sê, dan gaan ek vir jou gee. En as ek vir jou gee, dan word die water fontein wat opspring. Jy sien, die fontein wat oopbreek binnen ons, die fontein wat oopbreek, is die morrester wat opgaan ons harte. Hoekom? Hy sê, as ons achtje op die woord, as ons achtje op die profetiese woord, totdat die morrester opgaan. Jy sien, wat my en jou oorblij is om acht te gee op die profetiese woord totdat die morgenster opgaan, as die morgenster opgaan, dan besef ons die welbaar van die Heere, gaan nie, het voorspoedig geword in my leven. Godse welbaar is oor my. En ek mag, ek mag momenteel, ek mag in die vlees momenteel tydelike setback sê, ek mag aanslag beleef, maar die uitkomst, die uitkomst van dit allemaal, sê sê, hy sê, veelvoudig is die teenspoede van die rechtverige. Maar uit nie partij nie, uit die almal, uit die Heerom. Ja man, hy sê, ons sit hier vanmorgen sê, ja maar ek ken teenspoed, die ding rui my nou, ek staan onder druk, die Heere sê, uit die almal, sê schreef, want die welbaar van die Heere, sal dier sy hand, verspoedig wees. Hy het sy deel gedoen, nou sê hy, hy sê, Wees die moeitevolle leide van sy siel, sal hy dit sien en versadig word, en dier sy kennis sal my knecht, sal die, die Jesus Christus, die rechtverdige, baie rechtverdig maak, dis vir ons, en hy sal ons, het ons skuld gedra. Daarom sal ek om, het God sê, sê God, ek sal om deelgeen die groot is. Hy sê, omdat hy gehoorzaam geword het door die dood, door die dood van die kruis, hy sê, daarom het God om een naam gegee, wat boe elke naam is, so in die naam, elke knie moet buig voor die naam met elke knie buig, elke tong met blij, dat hy die Heer en die koning is. En nou sê, ek het julle my naam gegeen, in my naam sal julle. En hy, hy koppel ons, sê, hy het ons ingesluid. Ek wil nie met verstaan, ons is ingesluid in hierdie proces, en van die begin af. Hy sê, daarom sal hy my deelgeen, onder die grootes en met machtige sal hy buitverdeel, omdat hy sy siel uitgestort in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy toch die sonde van baie gedraad, en vir die oortreders gebid het en as gevolg daarvan, as gevolg daarvan, 500 jaar voor die tyd, kom sê Jesaja, hy sê, jebel onvrugbare. 54 vers 1, jebel onvrugbare. Jy het nie gepaard nie. Wie met wie praat hy? Praat nie met een vrou wat die kinders het nie. Wie met wie praat hy? Hy praat met elkeen van ons as sy breid. Elkeen van ons wat sy breid is, wat nog nie voortgebring het in die geest nie. Wat nog nie een geestelike nageslag het nie. Kom aan mense, het hy nie gesê, jylle sal my getuies wees, en gaan maak disciples van al die nasies nie. Het hy dit nie gesê nie. <laughs> Nou wil ek jou sê, hier so sit ons, en die vraag is, wie en wat is jou geestelike nageslag? Nou kom hy en hy roep ons op, hy sê, omdat Jesus dit gedoen het. Hy sê, jubel jy, wat nie weer gehad het nie. Jubel jy wat nog nie geboorte gegeet aan kinders van die koninkrijk nie. Jubel vanmorgen. Hy sê, span jou tentpenne buit. Bou aan jou huis aan. Sit nog een paar kamers by. Hy sê, want hier gaan een ding gebeur met jou. Hy sê, as jy hierdie ding snap, hy sê, breek uit in gejubel en juig, want jy wat geen wee gehad nie, want die kinders van die wat nog nie wee gehad nie, die kinders van die onvrugbare, van die eensame, is meer as die kinders van die getrouwde. Dit is interessant, hy praat van die kinders van die eensame. Besef jy, hoe eensam is mensese levens, wat nie een geestelike nageslag het nie. Kan jy begrip kry van wat het is, as jy geestelike nageslag het, as jy geestelike kinders het? as jy die terugkoer van jou geestelike kinders hoor, die vervulling en die heerlijkheid wat daar aan lee. En jy sien die godsdienst het het van ons weggevat. En ons gesê, as ek een ticket jimmel toe het, sy krijg. Maar dit gaan nie oor een ticket jimmel toe nie. Dit gaan oor wees vruchtbare vermeerder. Het vul die aarde. Ek wil amper sê, die aarde is lang al geval. Ek sê nou nie, ons moet biologisch voortplanting los nie. Ek sê net, ons moet ons aandag kry by geestelike voortplanting. Hy sê, span jou tentpenne wijd. Slaan jou tentpenne wijd in. En daai tyd het die ouwens in tente geblei, want nou jou Abraham met die ouwens in tente geblei. So die, een van die Engelse vertaling sê, extend the of your inhabitations. Na ander woord, maak jou, maak jou huis groter. Bou jou huis groter. Bou aan, maak groter. Want hier kom het. En dan sê ons moet, ons moet die huis koop, kleiner huis. Ek sê nee, huis is te klein hy is nog steeds te klein, sal nie trek nie, liever nog aanbou, hy sê, maak die plek van jou tent wijd, bou aan, en laat hulle die doeken van jou tentwonings oopspan, verhinder het nie, maak jou lijne stuif, en slaan jou penne stuif in, want jy sal rechts en links uitbreek, en jou nageslag sal nazies in besit neem, en verwoeste stede bevolk, jou nageslag, jou geestelike nageslag, sal nazies in besit neem, luister, nou is dit nie meer vlees nie, nee, hoor jylle, dis nie meer vlees nie, dis een ver, geestelike verovering van die nazies. Besef jylle waarin die wereld honger? Wat is die wereldse behoefte? Is om die boodskap te hoor, hoe lieflik op die berge is die voete van die wat, wat wat bring, wat die, die boodskap bring? Dis jy. En wat, wat moet die, wat moet die boodskap doen? Die boodskap moet die nageslag voortbring. En die nageslag, die nazies gaan kom. Want nou jy wat het Jesaja 60, ek sal nie daarby uitkom vandag nie, dit die tydste man, hy sê, maar hy het gesê, nazies en konings sal trek nie jou lig. En dis, dis Godse hart vir jou, besef jy, dis wat oor dit gaan, ek wil jy met iets vanmorgen verstaan. Ons sit hier, en ons sê, sjoe, ek moet stroop en het, het te veel gereen. Ons het hierdie type van aanslaat in ons, die heren sê, uit die, almal red ek jou. So ris man, ontspaan. Ontspaan skit die stof af. Weet, daar is nou nie baie stof na die reen nie, maar jylle verstaan wat ek bedoel by stof. Stof in jou kop. Skit die stof af. Hy sê, kry jou aandag op iets anders. Kry jou aandag op een geestelike nageslag. Die Heere sê, soek eerst die koninkrijk van God, sy gerechtigheid, nie die ander goede. Dit is jou bijgevoel voort. Hy sê, net so wel gee ek het vir my geliefde in sy slaap. Maar, maar sê nie, dan moet die morgenster opgaan. Anders gaan ons behep bly met die materie gaan ons behep bly, met, jy, dit nou te veel gereen en ek moet oes. Ons gaan, ons gaan altyd vastgedrukt bly, dier die omstandighede. Besef jy, omstandighede ons lang kan gelos. Nee, ons het die omstandighede gelos. Maar sien, daar moet een morgen ster opgaan. Die vraag is eindelijk eenvoudig. Wat is die honger? Wat is die doors in jou hart? Dat die morgen ster op vir jou moet opgaan. Hoe lang wil jy luister? na ander oomse getuinis, tot jy sê, Heere, gee my my eie getuinis. Gee my my eie getuinis. Maak my een fors, een getuie, een fors, een gebieder van die nazies. Heere, laat, ek wil deel wees daarvan. Hy sê, wees nie bevrees nie, waar is ek nou? Ja, vers 4, wees nie bevrees nie, want jy sal my nie beskaam staan nie, en vrees geen skande nie. Vrees geen skande nie, die geraamte in jou kas is gekanceleer, onthou wat het hy gesê, hy het ons oortreding, ons smart het hy gedra. Hy sê, vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hee om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet, en die smaad van jou onvrugbare daal, van jou wederweeskap, sal jy nie meer aan dink nie. Want, jou maker is jou breidegom. Heere van die leerskare is sy naam. Die heilige van Israel is jou verlosser hy sal die God van die hele aarde genoem word. Want soos een verlate vrou en een bedroefde van gees het die Heere jou geroep, en soos een vrou uit die, uit die jeugdheid, as hy versmaat is, sê jou God, vir een klein oomlik het ek jou verlaat, maar met groot ontferming het ek jou vergader. In een uitstorting van toorn, ek vir, my vir oomlik my aangzicht van jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Heere, jou verlosser. Nou, ek wil jy verstand die beteken. Wie wat beteken het? beteken sê, onthou Jesaja 61 het gesê, hy het uitgeroep die dag van wraak, die dag, luister die tyd, dag van wraak, en die jaar van die welbeha van die Heere. Een dag van wraak, bring die jaar van welbeha van die Heere. Nou hier herhaal hy dit die manier. Hy sê, ek het in een oomlik, in een uitstorting van toren, het ek my aangzicht vir jou verberg. Maar ek trek jou met eeuwige koorde van goede tegenheid, wat er gebeur. Wie wat sê vir ons? Hy sê, jy was ingesluid in die kruis. Ek het in een oomlik, het ek my aangezicht vir jou verberg. Toe ek het vir my sien gedoen, ek vir jou gedoen, want jy was in hom. Jy was ingesluid. En in een oomlik, het jy saam met my sien uitgeroep, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Vir een oomlik. Om jou te kon laat opstaan saam met my sien uit die doodheid. Om ewig goede teernheid oor jou leven te bring. Jy en ek was ingesluid. Hy sê, soos het, hier kom het, dankie en dat, ek en sy het nie gekonfereer daar nie, soos in die daal van Noog was het vir my. Soos ek gesweer het, dat die waters van Noog nie meer oor die aarde sal gaan nie, het ek gesweer dat ek nie op jou toerig sal wees, jy nie sal dreig nie. God kan jou nie dreig nie. God kan nie sê, as jy nie dag gaan, as jy nie dag gaan, hondou jy. Die ou verbond het gesê, as jy dan sal ek, maar as jy nie, boeta. Hy sê, soos wat ek vir Noog gesweer het, dat die waters nie weer oor die aarde sal gaan nie. Hy sê, so sweer ek vir julle. Ek sê jou nooit weer dreig nie. Ek sal nie weer na jou toe kom en sê, as jy nie, dan sal dit nie. God sê, ek het jou lief met die eeuwige liefde. Van my kant af, sal ek jy tegen jou draai nie, al draai jy tegen my. Besef jy die mense daar buiten? Besef jy die mense wat jou vervolg? God sê, al draai hulle tegen my, ek sal nooit weer tegen hulle draai nie het gesweer, soos in die dag van Noach, ek sal nie weer dreig nie, as geen dreigement nie, ek en jy kan nooit weer uit, vinger uitsteek, en sê maar die Heere sien, en die Heere sal jou kry, en die Heere het laas jou gekry, want jy was ingesluid in die kruis, toe het hy jou gekry, toe het hy die skuld betaal, toe is ons saam met ons dierboring verbreisel, hy sê, want berge mag wijk en hebels wankel, maar my goede tierneid sal van jou nie wijk, en my vrede verbond nie van jou nie wankel nie, sê die Heere jou ontfermer, Ons kan nie, ek en jy, kan niks doen om die kruis te kanseleer. Kruis is daar. God het nie ons toestemming gevra of ons samenwerking gehad nie. Ek en jy kan het nie kanseleer nie. So wat hy gedoen het, het hy vir eeuwigheid gedoen. En of ek en jy ons rug daarop draai, en of ons dit verag, en of ons daarop trap, bly die selle. Dit bly die selle. So waar, waar oor gaan het? Het gaan oor een verhouding met hom. Die geleentheid. Ek skryf daar bezig om my boek te vertel, ek geef in die boek, ek sê, as jy, as ons in hierdie lewe kies, om met God te wandel, dan sal ons sekerlik met hom wandel, in die lewe wat hierna volg. Maar as ons kies om dit te verwerp in die lewe, dan gaan ons in die eerste plek, ten opse van die lewe, die eerlijkheid mis. Ons gaan so baie uitmis op die hele inhoud van gerechtigheid. En behalwe dit, gaan ons waarschijnlijk in die lewe wat kom, ook sonder omwandel dis hulle treinsmes wees. Maar hy dreig ons nie daar nie. Hy sê, ek trek jou met koorde van goedertierenheid. Hy sê, jou ontfermer, hy sê, ek ontferm my oor jou, jy elendige, dier stormgejaagde, ongetrooste, hy sê, kyk, ek le jou steen, ek le jou fondament in sierklei, ek grondvis jou in edelgesteentes, in safire, jou borstverings maak ek van roebeine, en jou poorte van karbonkels, en jou hele ringmuur van edelgesteend is, dis nou een breidegom hierdie, wat een koen vir een diamant kan bekostig vir sy breid. Hy sê, ek oorlaai jou met hierdie edelgesteend is, jou fondamente is daarvan gemaakt, jou dere en jou mure, alles bou ek van edelgesteend is, so vol is my rijkdom vir jou. Hy sê, en ek, hoe, kyk hier, hy sê, en al jou kinders sal die Heere geleer wees. Is dit nie die wonderlikse belofte nie? Die Heere sê, as jy hierdie goed verstaan, as jy hierin wandel, hy sê, sal jou kinders die Heere geleer. Het hy nie gesê, hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak met hulle na die dag, spreek hier, nie soos een met hulle gemaakt het, ook hulle uit, aan die hand gevat en uit Egypte uitgeleid nie, want hulle het by my verbond nie geblei nie. Nou het ek een vernieuwe testament gemaakt, waarby hulle nie hoef te blei nie. <laughs> Dit dan, ek blei die selle, of hulle daarby blei of nie. En dan sê hy, hy sê, en hulle sal, ek sal my wet in hulle harte gee, en dit in hulle verstand inskrywe, en elkeen van hulle sê hulle my ken. Hulle sal nie meer mekaar leer en sê ken die Heere nie, want elkeen van hulle, groot en klein, sal my ken. Nou sê hy, jou kinders sal die Heere geleer wees. En die vrede van jou kinders sal groot wees. Wauw. Dit is nie wonderlik nie. As jy een blad sy omblaai, na Jesaja 59 toe, dan sien jy hoe herhaal hy die belofte. God is dan vast op goed, vers 21, hy sê wat my aangaan, kyk, My verbond is met hulle, sê die Heere. My gees wat in jou is, en my woorde wat ek in jou mond geleed, sal uit jou mond nie wijk nie, en ook nie die mond van jou kroos nie, en ook nie die mond van jou kroos van jou kroos nie. Tot in eeuwigheid nie, sê die Heere. Kom aan mense, besef jy wat is die inhoud hiervan? Besef jy dat ons kroos, ons fysische kroos, is deel van ons geestelike naagslag, maar is hulle. Ek paas, ek hou aan sê, gaan jou kinders eendag sê, die dominee of die die of die daai het my na die Heere toegelei? Of gaan hy sê, pa, ma het my na die Heere toegelei? Hulle is nie net jou biologische nageslag, het is jou geestelike nageslag. Maar ons kinders is baie meer as ons biologische kinders. Elkeen wat ons met hierdie, hierdie boodskap kan verkondig. Hy sê, die vrede van jou kinders sal groot wees. Door gerechtigheid sal jy bevestig word. God het hom sonde gemaakt met ons sonde, so dat ons kan word die gerechtheid van God. Nou sê hy, dier gerechtigheid, dier te wees wie hy is, sal jy bevestig word. Hy sê, wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie. Hoeveel ook die teenspoede van die rechtverige, hy die amal redeer om. Hy sê, en vir verskrikking, want het sal nie by jou kom nie. Hy sê, as hulle die aanval begin, weet dan een ding, dis nie uit my nie. En wie jou aanval sal oor jou veld, Nou kyk nou hierdie skrif vers 16. Hy sê: "Kyk, ek het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en 'n wapen voortbring volgens sy ambag. Ook het ek die verderwer geskape om te verniel en dadelik kanselleer dit alles." Hoe sal die God wat sy seun gee om sonde maak vir ons, wat al hierdie al hierdie goedes gaan vir ons, sal hy die verderwer skape om te verniel? Maar as jy die ding op die, die ding gaan opkyk, dan sien jy sien wat daar staan daar staan hierdie woordkie, ek het nou die Hebreeuwse woord nie neergeskryf nie, maar die woord verniel, die Hebreeuwse woord, as jy sê nou wat die woord is, wat ook al, sê maar dis, dis aap, die woord verniel is die woord aap in die Hebreeuwse, ek maak nou die woord op, jylle verstaan nie, dan staan daar in die woordeboek, aap beteken om te verniel, so nou wat hulle gedoen het, hulle het om te verniel geskryf, om te verniel, Maar die omte is om is die woordeboek beskrywing van die woord. So wat gebeur hier? Wat God sê? God sê alle dinge het deur my ontstaan. Niks het ontstaan en nie deur my ontstaan het nie. Ek is dus die een wat die smid geskaap het. Hy sê ek is die een wat die verderwer geskaap het. Die verderwer verniel, maar die vraag is het God hom geskaap om te verniel? Hoe het hy die verderwer geword? Hy was die engel van die lig. Wat het God geskape? God het 'n engel van die lig geskape. Hæ? Huh? God het vir Judas geskap en na sy beeld en sy gelijkenis. En Judas het gekies om om te verraai. Hy het Adam na sy beeld en gelijkenis geskap. Adam het gekies om om uit te verkoop. Hoor jy? Maar ander woorde, wat hierdie skrif sê, hy sê nie, God is die een wat die verderwer geskap het, want hy wou gehad, hy moet verniel nie. God het nie die verderwerde gedachte gehad nie. God het goed gemaakt. Toe sien God dat het goed was. Kyk na die hele skepping. Elke keer het God teruggestaan en sê, toe sien God dat dit goed was. Toe hy die mens gemaakt het, toe staan hy terug en hy sê, toe sien God dat dit baie goed was. Dis nie verderwer nie. So God het die verderwer geskapen, ja. Maar hy het hom nie geskapen as een verderwer nie. God het jou nie as een verderwer geskapen nie, maar jy sal met my saamstem, jy kan een verderwer word nie. Hy het jou nie een moordenaar gemaakt, maar jy kan een moordenaar wees. Hy het jou nie met haat geskapen nie, maar jy kan haat as jy wil hoor jy? Hy het jou rein gemaakt, onskuldig gemaakt, jy, maar jy kan skuld voor ander mense deurblij leen. Hoor jy? Dan kan jy nie sê, God het jou so gemaakt om het so te wees nie. Maar ander woord, dan, dan sal ek, as ek een moordnaar sê, God het my die moordnaar gemaakt om te moor. Hm, kan ek het sê? Ek sal het ons nooit kan sê. So, ek wil net hee, ons met hierdie skrif in plek kry, want die ouwe al hierdie skrif van my aan, van ver af. Sê, joh, maar kyk hier hoe werk God. God werk nie so nie. Hy sê, ek het om geskapen maak het om nie geskaap te verniel nie. Hy verniel, maar hy verniel op sy kese, nie volgens my wil nie. Hy sê, elke wapen, hier kom hy, hierdie verniel, die wapen waarmee hy mee verniel, hy sê, elke wapen wat in jou gesmee word, sal niks uitdrug. En elke tong wat in jou opstaan in die gerecht, sê hy weer le. Dit is die erfdeel van die knechte van die heren, en hulle gerechtigheid dat my, my is, sê die Heere. Elke wapen, elke tong, sal jy weer le. Dan sê die Heere, jy hoef jou eers voort te neem wat jy gaan sê nie. Sê my geest vir jy wat om te sê. Besef jy, ons strijd is nie volgens vlees nie. Ons wolse strijd is nie tegen vlees en bloed nie. Tegen die overrede, tegen die macht. Moe nie vastkyk in die mens, wat die pion is, wat die ene is, wat achter wie die vijand sit, om jou uh, aan te val nie. Sien die vijand achter hom. Hy sê, elke wapen wat die in jou gesmeel word, sal niks uitrug nie. Elke wapen. Elke tong wat die in jou opstaan, sê weer le. Uit elke teespoed, redieer jou. Die prijs, prijs is Golgotha. Vandaag is die dag wat ek en jy herdenk en onthoud die prijs is betaal, hy het opgestaan. En nou sê Romeine 4,25, hy sê, die dag toe hy opgewek het, waar hy opgewek is, was dit as gevolg van ons rechtverig maak. Toe ons heilig en waardig gemaakt is, kon God om opwek. En nou het God om opgewek. Waar laat het ons? Heilig en waardig. En nou kom Jesaja 55, waarvoor ek nie tyd het. En Jesaja 55, en ek wil ek wil jou los met Jesaja 55, gaan lees het by die huis. Hy sê, oor allemaal wat dorst het, kom na die waters. Het jy dorst, jy dorst na hom, dorst na geestelike nageslag, dorst om saam met hom te regeer, om saam met hom in die opstandingslewe te staan. Want Peri het vir my gesê, die jare terug, toen ons die ding ontdek, as hierdie goed begin ontdek, toe sê, man Jan, en as jy nie dors is nie, vraag die Heere vir die dors, hy sê jou een gee. Nou wil ek jou sê, as jy dan nie dors het vanmorgen nie, vraag die Heere vir die dors. Hy sê, want ek het een droom vir jou leven. Hy sê, ek wil jou die bestendige genade bewijse van David gee. Ek wil jou een fors maak, een getuie eerste, dan een fors, dan een gebieder van die nazies. Maar jy sê, een gebieder van die nazies gaan beteken, dat jy seens gaan heen geestelike seens, wat in volwassenheid gaan beweer in die geest. Dis die erfdeel. Dis die erfdeel, wat sê hy so, hy sê, dit is die erfdeel van die knechte van die Heere, en hulle gerechtigheid, wat uit my spreek die Heere. En die resultaat, as jy Jesaja 55 klaar lees, hy sê, dan gaan Godse woord ombehaag. Die gedagtes wat hy verklank, en so sê die na die aarde toestuur, gaan dit ombaag. Dit beteken Godse droom wat hy uitgestuur het, sy liefdesdroom vir my en jou, dat dit sy sin gaan kry in jou leven. En wat gaan die gevolg wees? Daar buiten wacht die aarde, maar het reikhalsende verlang op die openbaarmaking van die kinders van God. Hy sê in die berg en die hevels sal uitbreek en gehebel. En vir die dooringboom sal daar een cypress opgaan, en vir die distel een myrteboom. En dit sal die Heere wees tot die naam in die wereld sal kennis neem, dat Jesus waarlik gekom het. Maar hy het gekies, dat ek en jy, dit sal vertoon, prijs die Heere. Heere, hoe kan ons vir die dankie sê? Hoe kan ons die grootheid hiervan, beet kry vanmorgen, as jy nie, dier die gees, die morgenster daarvan, in ons harte laat opgaan nie om diep te kan insien in hierdie volmaakte wet van die vryheid. Om ons te kan loskit uit die stof uit. Te besef, jyre, daar is een hoer lewe, daar is een hoer roeping. Daar is meer daar buiten, as het ons nagejaag tot nou toe. Jyre, dankie dat jy dit in ons hart openbaar. Dankie vir honger en het doors, om nie te bly soos ek is nie. Heere om vruchtbaar te wees. Om ook een nageslag te heen. Ons eer die vermoorde vader. In Jesus naam.